Bon, le sens de notre recours, c'est tout simplement que malgré tout, même si une majorité de communes... à Contre ce, contre ce projet, et ça représentait quand même une, euh, population de 100 000 personnes, donc ce n'était quand même pas négligeable. Et à quelque part, on se devait aussi de, voilà, de poursuivre dans le, dans le sens de notre démarche, segitu behar ginuen gure desmartxan, desberdinki, bozkak izan baitira alde. Et que voilà que euh, nous ne remettons absolument pas en cause mais disons que nous ce que nous on remet euh, eta bozkak errespetatzen ditugu aldiz guk salatzen euh, duguna da ezkirela bat ere prest urtarrilaren lehenari begira de notre point de vue, euh, on n'est pas prêt. Voilà, nous on est euh, dans le cadre et dès le moment où on dit commune, on défend aussi nos intérêts. Et notre recours porte euh, non pas sur la création de cet EPCI, sur lequel on est... Euh, Gure rekurtsoa euh, ez da eleparen sortzaren kontra, baina egin moldearen kontra. de mettre en place cet EPCI qui est un petit peu euh, précipité. Nos petits territoires, on a l'impression, c'est vrai que, euh, voilà, en termes de pression fiscale... Gure ere mutxikietan, begira, enpresei begira, esplikazio gehiago behar ditugu eta obekio burutua den proiektu bat aurkeztu nahi diegu gure egitarei. à nous administrer quand même un projet quand même beaucoup plus abouti et beaucoup mieux fini quand arrivera la bise. Euh, baina forma eta egin moldea ez aldea eta errespetatzen dugu euh, osoki, baina forma Nous, nous, nous réagissons en tant que, que, gestionnaires de, communes qui sont, voilà, on n'a pas les moyens de se précipiter, il ne faut pas que ça nous coûte euh, quoi que ce soit. Et... no, no daki, berek dakitea, pentsu dute eh, demora irabaztia eta gobernua Uh, helduan urtean uh, badakigu denek uh, haute eskundeak badila, presidenta haute eskundeak, eta uste dute demora irabaztia uh, uh, gobernua uh, kambia dadin ez dakit, berari Eh, behar duzi galen, eh, baina, eh, bon, keska garria da, zena izaz, ez dute, ez du buruz buztanik rekurtso horrek eta pentsu dut bestean bezala bazterrerat utzia izanen dela rekurtso hori.